Matthew chapter 18 Εν εκείνη τη ώρα προσήλτον οι μαθητέ του Ιησού λέγοντες, «Τι σαραμίζον έστειν εν τη βασιλεία των ουρανών, και προσκαλεσάμενος παιδίον, έστησεν αυτό εν μέσω αυτών και είπεν, «Αμήν, λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ου μη εισέλθείτε εις την βασιλείαν των ουρανών». Ως ταπεινώσει αυτόν ως το παιδίον τούτο, ούτως εστινομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Και αν δεξίτε εν παιδίον τιούτο, επί το ονόματι μου, εμέ δέχεται, ώστε αν σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων, των πίστευων των εις συμφέρει αυτό ή να κρεμαστεί Νίκος περί των τράχυλων αυτού και καταποντιστή εν το πελάγι της θαλάσσης. Βουέ το κόσμο από των σκανδαλών, ανάγκη γαρελτίν τα σκανδαλά plin βούετο antropodiu το σκάνδαλον έρχεται. Είδε η σου, η οπού σου σκανδαλίζησε, έκοψον αυτόν και βάλε από σου. Καλόν σι εστιν εισελτήν εις την ζωήν κυλόν ή χολών, οι δύο χείρας οι δύο πόδας έχοντα βληθήν εις το πύρ το αιωνιόν. Και η ο οφθαλμός σου σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Καλόντι εστιν μόνο οφθαλμόν εις την ζωήν εις ελτήν, οι δύο οφθαλμούς έχουν ταυληθήν εις την γεανάν του πυρός. ράτι μη καταφρονήσετε ενός των μικρών τούτων. Λέγω γαριμήν ότι οι άγγελοι αυτών εν ουρανής, διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπον του πατρός μου του εν ουρανής. Τι ημιν δοκί? Ιαν γεννητε την ανθρώπου εκατόν πρόβατα, και πλανηθεί εν εξ αυτών, ουχή αφήσει τα ενενήκοντα τα εννέα, επί τα όρη, και πορετής ζητή το πλανόμενον, και εάν γεννητε ευρύν αυτό, αμήν λέγω ημίν ότι χέρι επ' αυτό, μάλλον η επί της ενενίκον τα εννέα, της μη πεπλανημένης. Ούτως ούκ εστιν τέλημα εμπρόσθεν του πατρός μου του εν ουρανίζει να εν των μικρών τούτων. Εάν δε αμαρτήσει ο αδελφός σου, υπάγε. Ελέγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μονού. Εάν σου ακούσει, εκέρδισα τον αδελφόν σου. Εάν δε μη ακούσει, παραλαβε μετά σου, έτι ένα ή δύο, ένα επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, στάτη πανρήμα. Εάν δε παρακούσει αυτόν, υπόν τη εκκλησία. Εάν δε και της εκκλησίας παρακούσει, έστωση ως περοεθνικός και ο τελώνης αμήν λέγω ημίν, όσα εάν λύσετε επί της γης έστε δεδεμένα εν ουρανό, και όσα εάν λύσιτε επί της γης έστε λελημένα εν ουρανό. Πάλιν αμήν λέγω ημίν ότι αν δύο συμφωνήσω συνεξιμόν επί της γης περί παντός πράγματος, ουε ανετήσονται γεννήσετε απ' της παρά του πατρός μου του εν ουρανής. Ουγαρίσιν δύο οι τρεις συνηγμένοι εις το εμον όνομα, εκεί ημίν μεζω αυτον. Τότε προσελτών ο Πέτρος είπεν αυτό, Κύριε, Posaki samartis ο αδελφός μου και αφήσω αυτό, έως επτάκης, λέγει αυτό ο Ιησούς. Ουλεγωσί έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, δια τούτο ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι τέλησεν συνάρι λόγων μετά των δούλων αυτού. Άρξαμενο δε αυτού συνέριν, προσήτης αυτό οφειλέ της μυριών ταλάντων, μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, Εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος πρατίνη και την γυναίκα και τα τέκνα και πάντα όσα έχει και αποδοτίνε. Πεσόνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, μακροτίμησον επί μη, και πάντα αποδόσωσι. σπλανκνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό εξελτών δεοδούλους εκείνος ευρένεν αυτον συνδούλων αυτού, ως οφείλεν αυτο εκατόν δινάρια, και κρατήσας αυτον έπνιγεν λέγον, απόδος ήτι οφείλεις, πεσόνουν ο συνδούλους αυτού, παρεκάλει αυτον λέγον, μακροτήμισον επί και αποδώσωσι, οδε ουκίτελεν αλλά απελτών έβαλεν αυτον εις φυλακήν έως αποδότο οφειλόμενον οι tes αυτού τα genomina, elipitisan σφόδρα και eltontes διεσάφισαν το κύριο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε, προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, «Δούλε πονηρέ, πασάντην οφειλήν εκείνη να φύκασι, επί παρεκάλεσας με, ουκ έδικησε, ελεήσε των σύντουλων σου, ως καγώσε ηλεήσα, και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδοκεν αυτό τις βασανιστές, Θεός σου αποδοπάντο ο φιλομενών. Ούτως και ο πατήρ μου, ο ουράνιος ποιής ημίν, εν μια φύτη εκαστός το αδελφό αυτού από τον καρδιόν ημών.